Gotland sen vid förra sol och hundratio nätter Gotland sen vid lyckligt grundade kampor. Böljorna har rest så högt som Babels torn. Ack svåra vägen jagar kvar till lilla kärstan min. Hemma bakstugan susen saknar skogen. Rågen denna är under havren är väl mogen när det går från lågen Smyger du där bort från någon annan lilla kärstan min För den som vore hemma i natt hörde dina suckar och ditt låga skratt Nådan frestar bort på vår Ska jag se dig åter lilla kärstan min far och Noran född och solen kommer sunnan och skön så varm och gamla Englands sjön. Fram till Grävle satt där i gös med löss och lev där vägen jagar kvar till lilla Kärrsan min. Soliga och stilla ligger nu kanalen. Mitt på Dover slottstation i toppen gick signalen. Kanske i afton går det släppt i sjalen. Hemåt ifrån byn och vet så kommer allra kärasten min Den som bor hemma i natt hörde dina suckar och ditt låga skratt Sönnan fläktar vänligt och glatt Snart jag har dig åter, lilla kärstan min smörja din kind och vi som snö din hals och handklaveret och pollonen Gösta Koppen är en gammal man. Tystna nu min vän, för den tror ingen alls. Säg, skulle inte du ha rätt att tysta kärsan din? Borta i flaskor och flaskar Här ska vi få se en grabb som inte står och skakar robben, där är det någon som makar. Här ska du få se på skam och skamomorans lilla kartan min. För det är jag som ser dig gynnas ut dina saker och ditt låga skratt. Sönnan din, jag tackar dig att du mig blåser hem till lilla kartan min.